Apirilak amaika gaur ostirala da hau berri hon albistegia duzue berrio erratiaren albiste eman kizuna, eta ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi labur bira, Euskarazko film laburren proiektzioa e, berrio zarren eginen da. Zazpi fin labur izango dira proiektatuko direnak guztiak euskaraz. Gai ezberdinak jorratzen dituzten labur metraien izinburuak. Hau dira, abuztua, aio, Euskaldun berriozarren esketza, irudi mintzatuen eztegi poetikoa, Marilin plaza bakarra, eta azkenik sormenaren bide eskutuak, zorroka elkartek eta Euskaltzalen topagunea kantolaturik, larun bat, honetan ikuskai izango dira labur metraiak, itzordua, larun batean arratsaldeko zazpit herrietan kulturgunean. 2008 garren urteko zirkulazioaren gaineko udal zerga. Martxuaren hogeita bostean hasi zen zirkulazioaren gaineko 2008ako zerga ordaintzeko borondatezko EPA eta borondatezko ordenketa egiteko azken eguna maiatzaren seia izanen da. Urdainagiriak ibilgainoen pertsona titularren bizilekuetara bidali dira. Bluesenea Big Banden kontzertua. Justira lonetan arratsaldeko zazpiretan musika eskolako entzunaretoan zuzenki Bluesenea Big Bandarrek kontzertua emango dute. Eta igandean ordea berriozarko doinua musika bandaren txanda. 2008 garren urterako programaturiko kontzertuen barne doinua musika bandak zuzeneko kontzertu bat eskeniko du. Itzordua igande honetan, arratsaldeko zazpietan musika eskolako entzunaretuan. Sarrerak jarratxiko sigitatik aurrera, lehiatilan bertan eskuratu alko dira. Eraikuntza biologikoa eta etxe bizitza osasungarriak zikloaren barne kare hiltzea karea hiltzea horixe suma konkausak natur gelan emango duen urrengo itzaldiaren izena. larun bat honetan guizeko amarretan hasiko dira itzaldiarekin eta laborduz lurra ere kontzarako material moduan erabiltzeaz arituko dira. Kurtxo honetan parte hartzeko izena eman beharko da 660 lareun dabi lareun dalaro eta telefonoan edo naturreskola abildua sumakonkausa.org elbidean. Eta zuatzako kanpaldiak martzan. Kiliki elkarteak antolaturik udako aste batez lehen ezkuntzako horrek zuatza arabar irlaz gozatu alko dute aurten izen ematea pirilaren amalau eta amabostean kulturgunean eginen da piegunetan, goizez amabietatik ordu bat terdiak arte eta atxaldez bosteatik zazpiak arte, izena ematearekin batera eunda berroita amabost euro ordendu barko dituzte berrezartarrek ordea, eunda laroita amabost euro berriozaren erroldatuak ez direnak, plazako purua mugatua izanik, hau hautaketa zuriz eginen da. Eta kirolen atala irekitzeko berrezar futbol elkartea eta mendialdea kirol elkarteen futbol naiz saskibaloi sekzioen asteburuko partiden informazioari helduko diogu non jokatuko dute regionaleko mutile garazi. Xabi regionaleko mutilak larumatean arratsaldeko lauretan, hemen bertan berriozaren bertan, jokatuko dute eta kontrako mutilak lagun hartzekoak izango dira. Neskak hementxe berrezarren Kastejoneren kontra, baina hauek igandean eguerdiko ama bitardietan. Eta saskibaloiari Oiari da ukionean seniorreko motilak Fonsekaren aurka dira, larun batean ere atxeldeko zortziretan, baina hauek Lizeo Monjardin Polikiroldegean zuzenki. Neskak berriz berrezarren geratuko dira eta San Jorgeren kontra leiatuko dira, hauek larun batean arratzaldeko saspietan. Eta hoi bezala gainontzeko den egutekin nahi zordutegiak eguzki plaza pontoneten kontsultatu daitezke. Herri Kiroleko Nafarrako Kirol Jokoen finalak. Finala, heldu igandean aprilaren amairuan igantzin jokatuko da goizeko amaiketatik aurrera. Baina, eguraldi txarra egin lesakako eskolako pilotalekoan jokatuko da azkenik. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak. Goizean goiz eta azken orduetan zerua tarteka odeitxu egongo dela, arratxean odei gutxirekin goizean goiz zaparrada txikiak bota lezake. Ipar mendebaldeko aize olbizia izango dugu gaur eta temperaturei da okionez. Maksimoak nabarmen edo asko getxiko dira beraz, gaur txaketartu harko dugu. Eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datuzten orduetan, berrio zare arratiaren sintonian, fmkoen puntu edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Música